Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan, uvaženi slušoci. U narednih 20 minuta čućete treću epizodu emisije Poezija sa stilom. Ovaj serijal reafirmacija je kanonskih pjesnika iz Crne Gore i oživljavanje njihovog manje poznatog stvaralaštva, i to onog koje najbolje komunicira sa savremenim slušocima i s vremenom i situacijom u kojem živimo. Ovaj serijal promovisat će savremene pjesnike čije pjesme još nijesu imale recepciju koju zaslužuju. Ovog petka donosimo priču o Radovanu Zogoviću. Radovan Zogović rođen je 1907. u Mašnici, Gornje polje. Gimnaziju je učio u Peći i Tetovu, a filozofski fakultet završio u Skoplju. Bio je korektor u štampariji u Skoplju, profesor gimnazije u Skoplju i Zaječaru, vaspitač u internatu jedne privatne gimnazije u Beogradu. Često je proganjan i hapšen kao pripadnik revolucionarnog pokreta. Učesnik je narodno-oslobodilačke borbe od 1941. U toku i poslije rata, do kraja 1948. bio je na raznim odgovornim partijskim i društvenim funkcijama. Sarađivao je pod svojim imenom ili pod pseudonimima u naprednim i liberalno-demokratskim časopisima, literaturi, književnom savremeniku, stožeru, savremenom književnom glasniku, savremenim pogledima, našoj stvarnosti, srpskom književnom glasniku, pregledu i životu i radu. Uređivao je više časopisa koji su zbog svojih ideoloških stremljenja uglavnom bili brzo gašeni. Zajedno sa Veselinom Maslešom izdavao je list Sloboda u Beranama. Kao student upoznao se s marksističkom literaturom, pridružio se radničkom pokretu i postao komunista. Njegovi pjesnički počeci praćeni su zabranama, cenzurom i zapjenjivanjem tiraža, takva sudbina pratila ga je sve do kraja života i kroz njegov dugogodišnji kućni pritvor. 30. godina 20. vijeka zajedno s Milovanom Đilasom ispred Komunističke partije Jugoslavije bio je jedan od glavnih protagonista polemičkog sukoba s Miroslavom Krležom, čuveni sukob na književnoj ljevici, zbog diskursa i estetike savremene književnosti, Nakon 1948. dobrovoljno se, kao uvjereni marksista i simpatizer SSSR-a, povukao s visoke dužnosti u Jugoslaviji. Umro je u januaru 1986. Njegova najvažnija dijela su Plameni golubovi, pjesme iz 1937. Na poprištu članci kritike i ogledi iz 1947. Prkosne strofe, pjesme takođe iz 1947. Došljaci, pjesme Alibinaka iz 1958. Artikulisana riječ, pjesme iz 1965. Pejzaži i nešto se dešava, pripovjetke iz 1968. Žilama za kamen, izbor iz poezije iz 1969. Antologija crnogorske epske poezije raznih vremena iz 1970. Lično, sasvim lično, pjesme iz 1971. Knjaževska kancelarija iz 1976. Noć i pola vijeka, pripovjetke iz 1978. Kožuh s rukava, kratki roman iz 1985. Supret za sjutra, pjesme iz 1985. I povremeno zauvijek, pjesme također iz 1985. U književnoj kritici njegovog vremena i poslije njega o Zogoviću kao čovjeku postoje često različita i oprečna mišljenja. O njemu kao pjesniku postoji skoro jednoglasno mišljenje da je jedan od najznačajnijih crnogorskih pjesnika 20. vijeka i da su njegovo najznačajnije dijelo pjesme Ali Binaka. Iako je Zogović pisao pripovjetke, romane, hronike, eseje, kritike i polemike, ostao je zapamćen kao pjesnik. Dominantne teme i motivi njegovih pjesama su sloboda, kritika nepravde, priroda, gradski ambijent – Crna Gora, Balkan i njegovi narodi. Zogovićevi motivi izrastaju iz usmene tradicije, njegoševske, a žanrovski se kreću u rasponu od socijalnih do čisto opisnih pjesama. Alegorija i metafora osnovno su figuralno obilježje njegove poezije, a stil, forma i leksika samosvojni, originalni, temperamentni i slobodni, a političnost njegovog svjetonazora je bunt, Zogović je bio pjesnik i pisac kome je stil i preciznost, kao i Gustavu Floberu, bila iznad svega. Simbole vadi iz prirode, a jezikom poezije i kroz jezik kao izraz ponire u duh naroda, u duh čovjeka, u duh vremena, u osjećanja i misli. I poezijom i prozom prikazivao je dogmatizaciju političkih ideologija, te tragiku individue, čovjeka i njegovu samoću u sudaru s velikim ideologijama. Ali, kako rekosmo, smo, i čovjekov bunt i prkos. U razgovoru 1985. objavljenom u reviji Ovdje, Zogović je o svojoj poeziji kazao Ciklus došljaci nastao iz neposrednog doživljaja i saznanja iz kombinovanja stvarnih pojava tlačenja albanskog stanovništva Metohije i Kosova 20. i 30. godina našeg vremena i za svake pjesme ciklusa, i za svih njihovih čvornih pojedinosti, stoje neposredne činjenice. I to ne samo od velikosrpske vlasti, nego i posredno preko nasljednika, osobito preko one vrste crnogoraca koja je, kad god joj se za to da mig i mogućnost, spremna da panduriše i prepanduriše. U ovim pjesmama ni za lirskog junaka ciklusa, ni za ostalih lica ne stoji nikakav prototip, još manje prototip istog imena. Kao čovjek, Alibinaki je zbirni, tipični, i bar u nekoj mjeri individualizovani predstavnik s još jakom instinktivnom plemenskom tradicijom u dramatičnim vremenima osvajanja, porobljavanja i tlačenja na Balkanu. Kao ime, on je ono jedino ime koje je svojom ozbiljnošću i epičnošću i svojom čisto zvukovnom vrijednošću odgovaralo zamisli ciklusa. I još nešto, da nije sam postao komunist, jamačno, i pored sveg osjećanja i negodovanja s kojima sam od šestog razreda gimnazije pa nadalje gledao tlačenje i propadanje Albanaca, ne bih shvatio i osjetio svu težinu onoga što sam znao i gledao i ne bih pokušao da unesem formu i haos utiska. Pripremajući se da počnem ovaj ciklus, nekoliko puta sam pročitao Plač Jeremijin, pa sam i tamo našao nekih podsticaja i za sadržajinska rješenja u pjesmama o ropstvu albanskog kosovsko-metohijskog stanovništva, govorio je tada Zogović. Njegov pjesnički angažovani i satirični duh prisutan je u njegovim đačkim radovima, a prve pjesme također su socijalne prirode na tragu Šantićevih. On je jedan od književnika međuratne generacije koji svoj opus stvara u snažnom dosluhu s političkim prilikama svoga vremena, te se za Zogovića može slobodno reći da je često njegova poezija politička i angažovana, ali je ona estetski i stilski izbrušena kao dijamant. Odgovor na pitanje zašto je njegova poezija bila angažovana prenosi Marko Vešović u predgovoru knjige Zogovićevih pjesama Voćka na udarcu u izdanju OKF-a. U toj situaciji sve što je među piscima i umjetnicima još imalo svijesti i veze s narodom, što je još imalo sposobnosti da se mi svijeta kakav je u njima vidi svijet kakav jeste, počelo je, malo pomalo i nekako samo od sebe, da se okreće društvenim problemima, da ide politici. Umjetnost, književnost prije svega, počela je da postaje socijalna, da se politizira. Kako komentariše Vešović, ovi odlomci iz knjige Postajanje i postojanje nastale 60. godina, bacaju oštro svjetlo na okruženje u kojem je profilirao Zogovićev bunt protiv društva, njegovo sudbinsko opredjeljenje za komunizam i strasno angažovanu književnost. Iako je na tragu angažovane socijalne poezije ova Zogovićeva kao i druga međuratna poezija u Crnoj Gori, otvara puteve modernizma i modernog izraza, poeziji koja pravi otklon od šablonizirane socijalne poezije i poezije socijalizma – pjesme Ali Binaka koju vam ovaj pregled donosi formalno možemo nazvati elegičnom poemom koja počinje otkrivanjem lirskog subjekta i prikazuje tragediju epskih dimenzija. Savršene stvari u poeziji ne djeluju čudno, nego se čine neizbježnim, kaže Borges u eseju Zagonetka poezije, a tako djeluju i stihovi pjesama Radovana Zogovića, kao da su baš ti stihovi, takvi kakvi su bili, neizbježni i da ih pjesnik nije mogao drugčije ni ispjevati. Njegove pjesme djeluju skoro racionalno, imaju epski prizvuk. On pjeva o velikim, uzvišenim, moćnim osjećajima i doživljajima snažnih ličnosti. A subtilna liričnost je često pozadinska. Ali kada ispliva na površinu, javi se često u vidu muzikalnih asonanci i aliteracija, kao u pjesmi Kaćina kosa odasvud do Auschwitza. I niže i teže. Već će da dostigne i preraste djetinje prste – već se prstima mrsi mokro. Već tiče trave nekošane, brzo će dotaći i mrtve brazde. Kružna, neostavljiva, kostretna, živi pokrov, kaćina kosa. Zogović je pod velikim uticajem Njegoša i revolucionarnog romantizma, kao i Puškin i engleski romantičari, Zogović doživljava pjesnika romantičarski kao vrhovnog sudiju koji se bori za opšte čovječansku pravdu, i protiv političkih moćnika. Takav stav izražava u pjesmi Pjesnik, posvećenoj Danteu. Prizvan i pozvan da upakao šalje, da same strašne pape posadi s nogama u vis, u jame koje plante. Pjesnik je da sabor kraljeva, kardinala, barona, nadbarona paklom nagradi, kogod da se uzljestve leševak moći penje. Sjajno tumačenje poeme pjesme Alibinaka dao je književnik i kritičar Jovan Nikolaidis, koji o njoj tvrdi sljedeće. Poema o Alibinaku jedna je od najupečetljivijih pjesničkih dokumenata o stradanjima albanskog naroda, njegovom ponosu i otporu, te ono ugasivoj nadi čovjekovoj da se odupre zlu i osvoji slobodu. U Alibinaku bijela boja se ponavlja kao lamento i memento, bijela roda, pjenuša mlijeko, gruda snijega i krv po njoj, koza bijela, bijeli kljunići, bijeli cvijet, bijeli pasulj, bijeli leptirovi, bijeli sedlanici, stada bijela, zubi bijeli, zemlja bijela. Sve to u njemu i u nama, pažljivim čitačima njegove poeme, bila i ostala slutnja na bijeli teror, za koga svi vjerujemo da se više ponoviti neće. Napisao je Nikolaidis. Sam Zogović za Alibinaka kaže U njemu je bilo onoga što je mojoj zamisli kontekstu najneophodnije, i nečega patrijarhalno svečanog i prizvuka lične izuzetnosti i tih je nadmoćnosti iskusnih ljudi, umnih i jednostavno hrabrih. A sada poslušajte kratko u muzičku numeru, a potom uživajte u stihovima Radovana Zogovića. Quand j'étais petite, qui contient que des gestes. poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Pjesma prva Ja, ali binak, brojim svoje mukle brojanice i sa zrnom svakim nižem ti ovrat kamenja. Ja, ali binak, kunem ti sve do sjemena u odivi. Zašto mi? zašto mi ubi na krovu svetu ticu rodu. Na mom ođaku klanjala je Allahu, na mom ođaku ljubila je kljuniće bijele, kao što pronik iz grudve zemlje probiju iz ljuštura jajeta, sa mog ođaka širila je na moj dom svoje bijele grane i nikad krilom nije oborila jabuku sa grane i nikad kljunom nije probila crveno oko trešnje da iscuri crvena zjenica, sveta tica. Kad je prva puška pukla na nju, začuđeno je gledala raširenim očima svetica. Kad je druga puška pukla na nju, samo se povio vrat kao bijeli cvijet na vjetru. Kad je treća puška pukla na nju, pala je samo gođaka, krvava, na moj krov. Noć je. Tužno mjesec gleda škipniju i metohiju. Sjedim pred ođakom, požarovlju pao zeleni paspalj pepela. Sve spava čuje se samo kapanje brojanica. Nadamnom, na crnoj prostirci mahovine na krovu. Leži mrtva sveta tica. Bijela i krvava, krvlju pokapana gruda snijega. Bijela i krvava, krvlju potkravljena gruda snijega. Čujem, čujem, samo je strehje kaplje krv. pjesma druga. Oboriše plotove moje kao žito, pregaziše plotove moje kao poleglo žito, pogaziše livade moje zelene kao grožđe. Proljećna livada je kao bistra voda zelena, sunce da je ne zamuti svojim prstima, bijelo ocvala livada je snijeg prvorođeni, ptica da ne ostavi traga po njemu, vjetar da se ne povalja po rosnoj travi, da je ne zamrsi oboriše plotove moje kao žito, pogaziše livade moje kao grožđe, noga moja nikad nestade na njegov plot, noga moja nikad ne ostavi stope na njegovoj livadi, nikad je po njoj snijeg do koljena. Ni koza moja se nikad ne pope na plot njegov da obrsti glogov izdanak. Po livadi mojoj stotinu prtina kao po lanjskom snijegu i gle, prolazi on juče podno mojih teških grana, mojih trešanja, stade, iščaši granu a na njoj, kao na raskinutom đerdanu, zadrhtaše i prosuše se crveni dragulji trešanja i rana, gdje je iščašena grana, napuni se krvlju. Pjesma treća o noći, da li to prolaze vojske preko mostova? Kršili vjetar grane moga voćnjaka? Slamali snijeg šljemena ispod krovova? Ne, ne prolaze vojske preko mostova, ne krši vjetar grane moga voćnjaka, ne slama snijeg šljemena ispod krovova. To njegov konj hara po mom kolomboću svu noć. Svu noć. Čujem ga. Čujem ga to kola topovska prolaze kroz kukuruz, lome se jedre kosti stabljika, lome se vita rebra listova. Čujem ga, to dušmanin bjesni u klijeti moje kćeri, koljenima gazi po njenoj djevojačkoj postelji, reži kao pas pod grlom djevojačkim tuje, gazi me kopitom po rebrima. Ide on po njivi, pod njim padaju otkosi, on vlažnim usnama pipa vrhove klipova, otkida zubima rumenu bradavicu sa dojke i grize. Sa zuba mu pjenuša mlijeko. Između večeri i mene leži mučna godina, a on je svu noć na meni. Gazi me kopitom po rebrima. Pjesma 12 ravnica je popila snijeg kao pogača mlijeko. I ljudi, hljebom se zaklinjem, na naše njive došljaci su donijeli plugove, oru nam pod tjemenom. Ljudi od došljaka, ljudi na njivama, ustavite plugove u brazdama, zadržite šljeme u šakama, čujte, plug taj što se zarije u naše oranice nije plug, nije plug. Ni jemlješ, nije jemlješ, to su nož zarili između nas u naše meso zemlje. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. slušamo i čitamo. Uvaženi slušalci, čuli ste dio stihova Radovana Zogovića. Ovim završavamo treću epizodu emisije Poezija sa stilom, koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski pjesnik i novi stihovi. Do tada pozdrav od Ethema Mandića, Esada Grbovića i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.